अता तू जुदो सखा हम है तेरे मंगते खाली दामन भर दे Čini dobročinstvo prema ljudima, pa će im tak, tako ćeš im zarobiti njihova srca. I nema sumnje da čovjek koji čini dobročinstvo ljudima, ta srca ili ti ljudi ne mogu da ga mrze. Odnosno, da će oni postati ti koji će biti zarobljeni njegovim dobročinstvom. i neće imati izbora. I najbolja dava jeste upravo činjenje dobročinstva. I mi smo to, dakle, vidjeli svojim očima i uvjerili se da je mnogo riječi rečeno i da je mnogo poziva upućeno ljudima, ali da je mnogo više efekta bilo od onog malo dobročinstva koje smo, koje smo pružili i pokazali ljudima, www.paltalk.com Soba put koji se ne boje reći riječi istine dok drugi mudruju, a umet krvari. www.poltalk.com Soba put vjernika. Posjetite naše web stranice www.stazumislama.com i www.spašenaskupina.com Ehlen wa sahlen يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي Zašto nema među braćom ljubavi? Pa upravo zbog toga što nema dobročinstva. Tamo gdje ima dobročinstva, Allah daje ljubav. Tamo gdje nema dobročinstva, Allah je ukida. I zato je cijena moja braćo. Među mnogim i Allah te barek tada prekinuta veza. Zato što ljudi nisu uzvratili Allahu Đelešanu na dobročinstvo. لأجل البناء لأجل الرقي إنما بسعي حثيث لأجل البناء لأجل الرقي لأجل النماء نلبي نلبي لهذا النداء سلام سلام على الأوفياء سلام سلام على الأوفياء يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي Allah te baraka tada i dalje, znači blag je prema njima.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 Svjedočimo da nema Boga osim njega, azza wa džel, i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam posljednji Allahov poslanik i pečat svih poslanika, poslat sa istinom i jasnim dokazom do sudnjeg dana. Onaj koga bude slijedio na pravom je putu, onaj ko glavu okrene od njegove, od njegove upute, to je učinio na svoju štetu i Allahu Đelešanu time nimalo neće nuditi. Neka Allahov salam i salavata Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe i na sve njegove sredbenike do sudnjeg dana. Amin. Cijena moje braće, doista kada pogledamo svijet oko nas. A prije svega mislim na ljude koji se izjašnjavaju kao muslimani. Vidimo da je jako teško uspostaviti nad njima i u njihovim životima ono što je naredio Allah te barek i poslanik alejhi salatu vesselam. I da je jako teško te ljude odvojiti od onoga što je zabranio Allah dželle i što je zabranio Resul sallallahu alejhi i vidimo kada ljudima naređujemo dobro i kada ih odvraćamo od zla, da su poput zidova koji ništa ne čuju, niti išta shvataju. Kada mu govoriš rekao Allah i rekao poslanik rehi Salatu Wasalam, on se prema tome odnosi kao da mu to ti lično govoriš, a ne da ti prenosiš riječi Allaha te baraka ili riječi Rasula sallallahu alaihi Zato to uzima sa rezervom, sa nečim što ili će čuti ili ne čuti, sa nečim što verovatno i u najvećem broju slučajeva apsolutno neće ne registrovati i ostaviti to po strani. <clears throat> Zato kada ljudima govorimo čak i najosnovnije stvari, bez kojih čovjek ne može da bude vjerni po Allaha te ta'ala, ne možemo da dopremo do njegove svijesti i razumijevanja onoga što mu govorimo, u najljepšoj namjeri radeći to radi Allaha te bareka ta'ala da bismo mu ukazali na hajr i da bi taj čovjek uz Allahovu pomoć izašao iz tmina zaguda na svjetlu pute. Ne može se da se doprije do tih ljudi, niti ti ljudi mogu da shvate o čemu im se govori, što im se naređuje, što zabranjuje. Razlog tome, cijena moja braća u najvećem broju slučajeva, leži upravo u činjenici da mnogi ljudi koji su rekli la ilaha illa Allah Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi sellem nisu apsolutno shvatili obavezu tih riječi. Ono na što one obavezuju jednog roba. Prije svega cijena moja braćo, većina tog svijeta ili nema apsolutno ili ima jako, jako malo ljubavi prema Allahu Đelešanu. Ljubavi prema onome koji ih je stvorio prema onome koji je sve stvorio, prema onome koji sve održava u životu i prema onome koji će sve na kraju pozvati sebi, koji će sve sa svim učiniti ono što on te barem tada hoće, jedne nagraditi, druge kazniti. <clears throat> Dokaz da nema ljubavi prema Allahu te bare ili je to svedeno na neki minimum sa kojim se, eto, jedva čovjek održava u vjere Allaha te u upravo jesu djela ljudska. Da čovjek nije u stanju čak da izvrši i najosnovnije naredbe Allaha Đelešanuhu. Ili da napusti najžešće zabrane Allaha te Allaha ta'ala. Stoga cijena moja, braćo, Želim danas, inša Allahu Teala, podsjetiti sebe i vas na činjenicu da čovjek mora stalno da razmišlja o kuranskim ajetima i o ajetima koje je Allah dao i znakovima u onome što je stvorio od nas samih pa sve ono što nas okružuje da razmišlja o tome kako bi se njegova ljubav povećala prema svome gospodaru Tebare i kako bismo na taj način podučavali druge ljude <clears throat> kako, će zavoljeti Allaha Kako će zavoljeti Allaha Tebareke wa ta'ala. I nema sumnja, braćo, da najbitniji razlozi zbog čega insan će zavoljeti Allaha Đelešanu ili zbog čega će mu se pojaviti ljubav prema Allahu Tebareke wa ta'ala i povećati ljubav prema Allahu, Allahu Tebareke jeste, vraćao posmatranje i gledanje u blagodati koje je dao Allah te insanu i uz njegove znakove azzavadžel koje je dao čovjeku da bi se preko tih, da bi preko tih znakova upoznao i spoznao svog gospodara azzavadžel i njegovu, njegovu veličinu te barakatara. Kao što je razmišljanje razmišljanje o tim nimetima i razmišljanje o tim znakovima koje je dao Allah I razmišljanje o dobročinstvu koje Allah Đelešanuhu daje svojim robovima ili čini svojim robovima i nimetima koje, koje daje Allah Tebare Petara svojim robovima. Jer doista cijena, moje braćo, srca su tako napravljena, tako su stvorena od strane Allaha Tebare Petara, da ona uvijek vole onoga koji čini dobročinstvo i da mrze onoga kojim čini zlo. Da vole onoga kojim čini dobročinstvo i da mrze onoga kojim čini zlo. Kao što je rekao pisac, pjesnik, ahsin ilen nasi testa'abil kulubehum. Kaže, čini dobročinstvo prema ljudi, pa će zarobiti njihova srca. Čini dobročinstvo prema ljudima, pa će im tako ćeš im zarobiti njihova srca. I nema sumnje da čovjek koji čini dobročinstvo ljudima, ta srca ili ti ljudi ne mogu da ga mrze, odnosno da će oni postati ti koji će biti zarobljeni njegovim dobročinstvom i neće imati izbora. I najbolja dava jeste upravo činjenje dobročinstva. I mi smo to, dakle, vidjeli svojim očima i uvjerili se da je mnogo riječi rečeno i da je mnogo poziva upućeno ljudima, ali da je mnogo više efekta bilo od onog malo dobročinstva koje smo, koje smo pružili i pokazali ljudima, od onoga što smo prema njima od dobročinstva učinili, nego od onih riječi koje smo im uputili. Zbog čega? Zato <clears throat> što, je dobročinstvo tako da kada se čini, ono zaravlja srce onome kome se čini. I nema sumnje da je upravo, da je upravo dobročinstvo najbolji način dare, najbolji način dave. I zato vidimo i kolika je sržba Allaha te barek prema onima koji jedno govore, a drugo rade to jeste poziva hajru, a sam taj hajr ne čini. Ili odvraća od šara, a sam taj šer čini. Zato je Allah te barat tada na takve. Zašto? Pa zato što je to najružniji primjer. <clears throat> I upravo takvi primjeri su učinili u našem umetu da ljudi više nikoga ne slušaju. Da ljudi više u nikoga ne vide uzora i lijepog primjera. Zato što ljudima se govori jedno, na djelu te ti isti ljudi uhvate da radiš drugo. Ova je vjera došla da se nauči, da se po njoj radi, da se pokori njenim naredbama i zabranama i da se tako ide ka Allahu te baraka tada sa iskrenošću i, i pokornošću i odanašću. A nema sumnje cijena, moje braćo, da onaj koji čini dobročinstvo, uvijek kada poveća svoje dobročinstvo, da mu Allah te tada daje još veću ljubav prema dobročinstvu, da još više voli da čini dobro. Kao što Allah te barek daje da što više činiš nekome dobročinstvo, da te taj još više zavodi. Da te sve više vodi. I to je ta, dakle, prirodni sunet koga je Allah te barak tada uspostavio kada je u pitanju dobročinstvo prema, prema svijetu. Svakako cijena moje braćo. Niko ne postoji koji je veći dobročinitelj od Allaha te barak tada prema svojim niti onaj koji je plemeniti prema njim. Od Allaha te Ta'ala. Niti onaj koji im više ni'meta daje i dobra čini od Allaha džele. Od Allaha džele. Zato su robovi stalno u ni'metima Allaha te Ta'ala. I oni koji su pokorni i oni koji nisu pokorni. Stalno se koriste Allahim Đelešanu u i blagodatima. Stalno su Allahu i u milosti, sve dok ne pređu granicu kada dođe Allah te bareke te bareke ta'ala kazna. I u toku dana i u toku noći vidimo kako ljudi koriste se Allahovim blagodatima, naslađuju se Allahovim tebareke wa ta'ala blagodatima i tolike su Allahu Đelešanuhu blagodati da se ne mogu nabrojati, da se ne mogu pobrojati kao što kaže Allah tebareke wa ta'ala وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا A kada biste vi nabrajali, brojali, prebrajali Allahove blagodati, nikada ih ne biste mogli pobrojati sve. Da kažete, toliko je Allahove blagodati, ja sam ih sve pobrojio. Zato što su Allahove Đelešanu blagodati takve da su one po svojoj vrijednosti, po svom mnoštvu, a, po svome mnoštvu, one su takve da su poput jednog ogromnog mora, a, dakle, nimeta, blagodati i dobročinstva Allaha te wa prema, prema, svojim, prema svojim robovima. I nema sumnje, braću, da jedno od najvećih blagodati prema insanu jeste to što ga je Allah te wa stvorio i počastio ga najljepšim oblikom. Stvorio ga i počastio ga najljepšim oblikom. Da bude uspravan i da bude, dakle, stvoren u najljepšem obliku. u obliku u kakvom Allah te barek vetala nije više stvorio niti jedno stvorenje. Nije više stvorio niti jedno stvorenje. Zato kaže uzvišeni, ne ste nestezbila, lakad halakna insane fi ahsini takvim. I mi smo insana, čovjeka stvorili u najlepšem obliku. Mi smo čovjeka stvorili u najlepšem obliku. وَلَكَدْ كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا I kaže uzvišeni, i mi smo počastili sinove Ademove i mi smo im omogućili da putuju kopnom i morem i obskrbljujemo ih mine tajibati, lijepim jelima, وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا I mi smo ih uzdigli ili počastili sa onim sa čime nismo druga stvorenja počastili kao što smo, kao što smo sinove, sinove Ademove. I sve ovo cijenjena moja braćo, od tih blagodati koje Allah te barek je dao insanu i posebno samo njemu ih dao. Za sve to Allah te barek traži i obavezuje svoga roba da uzvrati Allahu Đelešanuhu kao najvećem dobročinitelju sa ljubavlju prema njemu te barek sa zahvalnošću prema Allahu Đelešanuhu, sa ibadetom prema njemu sa ibadetom njemu, Allah, njemu te barek i tome da mu nikoga ravnim ne smatra. Kaže uzvišeni, وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْسِرُونَ Dakle, mi vam dajemo ajete u vama, ajete, to jeste znakove u vama samima, u tome kako smo vas stvorili. Zar ne vidite? Zar ne vidite? Nešto, da čovjek nema toliko razuma da se okrene oko sebe i da pogleda u stvorenje Allaha te barek pa da vidi kako je Allah Đelešanuhu njega počastio onim čime nije počastio, počastio druga stvorenja. <clears throat> A to je učinio Allah te ta'ala, time što je tog istog insana stvorio iz ništa. Stvorio ga iz ništa ili od ničega ga stvorio. Pa je učinio da na početku taj insan bude kap sjemena, zatim da bude ugrušak, zatim da bude gruda mesa. A zatim da ga Allah te barek oblikuje u insana uspravnog i u insana koji će biti u najljepšem obliku. Pa ga Allah te barek hrani dok je utrobi svoje majke. I čuva ga Allah Đelešanu u takvom stanju. I olakšava mu put izlaska iz majčine utrobe i daje mu da njegovi roditelji prema njemu dok, on bude tako mali, nejak, a nesposoban da se sam održi u životu, da njegovi roditelji prema njemu budu nježni i da budu milostivi i da druga stvorenja u njegovoj okolini budu, budu također prema njemu, dakle, milostiva. Kaže uzvišeni, lekada insana fi Mi smo doista insana stvorili da se trudi. E jahsebu en le jahdere ahad. Pa kaže, zar on misli da niko nad njime nema vlasti? Zar taj insan koga smo stvorili da se trudi, to jeste da se trudi za ono za, radi čega je Allah te barake stvorio. A to je da bude rob Allahu Đelešanhu, da i ibadeti svome gospodaru te barake, te barake o <clears throat> Kaže, zar misli taj čovjek, taj koga smo mi tako stvorili, iz ništa ga stvorili, zar on misli da niko nad njim nema, vlasti, da niko nad njim nema, vlasti, da niko nad njim nema prava. Je kulo ehlektu male lubeda. Pa govori taj insan koga smo dakle stvorili takvim i kroz takve procese. Kaže, govori koliko sam ja samo svoga imetka uništio. A koliko danas ljudi i kad daje nešto za hajer, kad daje nešto za mešćin, kad daje nešto za pomoć muslimanima i tako dalje. Gleda to kao nešto, koliko sam samo ja bacio tu moji sredstava Boga novca. A? Pa kaže Allah te barek wa ta'ala, je kulu ahletu male Koliko sam, govori taj čovjek, koliko sam ja samo, dakle, svoga imetka uništio. I doista takvi baš uništavaju. I, I to što daju, i to što daju za na takav način, ili daju na druge za druga dobra djela na takav način, upravo su uništili to ovog imetka što su dali. Jer to Allah te barek nikada neće, neće primiti na takav način i od takvih. <coughs> E jahsebu elem jerahu ehad, kaže Allah Žešanu, a zar on, zar taj insan ne, zna ili misli da ga niko ne vidi? Zar taj insan misli da ga niko ne vidi? U tome što daje i kako daje i kako razmišlja i radi čega to čini? A zatim uzvišeni kaže, alem neđa'al lehu Zar mu, kaže, mi nismo dali dva oka. U olisanen I jezik i dvije usne. U nahu I zar ga nismo uputili na dvije staze. To jeste, zar mu nismo ukazali i uputili ga i podučili ga onome što je dobro i onome što je zlo. Pa da znaš što je dobro da bi ga činio i da znaš što je zlo, pa da bi da bi se, toga, da bi se toga klonio. <clears throat> I ne samo ovo cijena moja braća, već je Allah te barek taj koji je, mimo dakle ovih blagodati koje nam u ovim ajetima spominje uzvišeni Azzawajal, učinio i podčinio čovjeku sve što je na nebesima i na zemlji. Od mora i rijeka, od nebesa i učinio dozvoljenim čovjeku sve ono što je dobro i pozitivno. I dao mu mnogobrojne blagodati koje se ne mogu pobrojati. Kaže uzvišene ste zbila, ألم تروا أن الله سخر, سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض Kaže, zar vi ne vidite da je Allah te barak wa ta'ala vama počinio sve što je na nebesima i na zemlji? Wa asbega alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. I obasuo vas blagodatima svojim i vidljivim i nevidljivim ili onima svana i onima iznutra. I kaže uzvišeni te barak wa ta'ala Allahu ladhi halaka samavati wal arda. Allah je onaj koji je stvorio nebesa i zemlju. anzala مِنَ السَّمَاءِ مَاءً I on je onaj koji ispušta sa neba kišu ili vodu. فَأَحْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ I njome čini da izlazi, dakle, ono što vam je potrebno od, od, obskrbe, jel, iz zemlje, kao obskrba vama, وَسَحَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ I počinio vam je lađu li teđerije fil bahri bi amrihi koja dakle putuje ili ide morom njegovom dozvolom وَسَحَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ i počinio vam je rijek وَسَحَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْكَمَرِ I počinio vam je sunce i mjesec, da i bejn, koji dakle a, zajedno ustrevaju na tome. Na čemu? Na putu koga im je odredio Allah te barek ta'ala. Na njihovom izlasku i njihovom zalasku. I tome da se čovjek prema njima može, može orientisati u vremenu, u vremenu i prostoru. وَسَحَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ I počinio vam je noć i dan. وَآتَيْنَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا أَسَلْتُمْ مَا سَأَلْتُمُوهُ I dao vam je od svega onoga što tražite, što tražite od njega. Zatim kaže Allah te barek wa ta'ala وَهُوَ الَّذِي سَحَرَ, سَحَرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا Kaže, on je onaj koji vam je počinio more, da iz njega jedete sveže meso. وَتَسْتَحْرِجُوا minhu hiljeten telbesuneha. I kaže da iz njega vadite nakid kojim ćete se, koji, koga ćete nositi, kojim ćete se kititi. وَتَرَ الْفُلْكَ مَوَاهِرَ فِيهِ I kaže ti vidiš lađu kako brazda, kaže ti morem, jel putuje dakle ti morem, وَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ I وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ Da biste tražili, jel, Allahove, njegove blagodati, وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ I da biste bili zahvalni. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ I on je, kaže, onaj koji je razbacao po zemlji nepomične planine. Ente bikum, da vas ne bi treslo, wa enharen, i dao vam je, kaže, rijeke, wa subulen, i le leallekum tahtedun, kako biste znali puta, kako biste bili upućeni, wa alamat, i dao vam je, dakle, znakove, wa bin neđmi hum jahtedun, i kaže, zvije, a pomoću zvijezde, kaže, oni, dakle, nalaze, nalaze svoj put. Fe أفمن يخلق كمن لا, كمن لا يخلق Kaže, pa pita Allah te barek vetala, zar je, kaže, isti onaj koji stvara i onaj, i onaj koji, i onaj koji ne stvara. Efela yatadhakkarun, pa hoćete li primiti, primiti pouku. I kaže uzvišeni, وَسَحَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ard, džemijan minhu i kaže sve što je na nebesima i na zemlji, on, vam je počinio, sve vam je to od njega te barek wa Sve to od Allaha te barek wa ta'ala, inna fi li To su, kažu, tome su doista dokazi narodu koji razmišlja, narodu koji razmišlja. <clears throat> Ovih ajeta i ovakvih ajeta u Kur'anu cijena moje braćo ima doista jako puno. Ima doista jako puno. Međutim, Uh, ove, ove, dakle, spominjamo, da bismo samo vidjeli koliko je, koliko je blagodati Allaha te baraka ta'ala, koliko je njegovih njemeta svuda oko nas, u nama samima i onome što Allah te baraka ta'ala stvorio, stvorio oko nas, na zemlji i nebesima. Da bi čovjek shvatio da su sve te blagodati i sve to što je dato, da je to dar od Da je to dobročinstvo gospodara te baraka ta'ala prema svojim robovima. Gdje vidimo da je sve počinio Allah Đelešanu ovom insanu. Da je sve to počinio Allah Tebare Petara ovom insanu. I to je dokaz Allahove Đelešanu plemenitosti prema insanu i njegove dobrote prema insanu, a za uzvrat traži Allah Tebare Petara da taj rob kome, se, kome on uzvišeni čini toliko dobročinstvo, da mu uzvrati se ljubav. Da voli onoga komu toliko dobro čini. Onoga koji mu je dao oči, i koji mu je dao jezik i dvije usne i onoga koji mu je dao svaku blagodat koju ima i koju je spoznao i prepoznao, a i sve one koje će možda sutra otkriti i razumjeti i shvatiti. Da je sve to od Allaha Đelešanu. I da niko drugi to ne daje osim Allaha Đelešanu. I ono što zarađuješ od riska, radi u ovu firmu ili onu firmu, kod ovog šefa ili onog šefa, da je sve od Allaha Đelešanu. Da je to sve njegova blagodat i dobro, i dobro. I koliko je druge braće oko tebe koji, koji su, a ne rade kod tog šefa, niti rade u onu firmu, niti u onu firmu, ali opet i Allah obskrbuje, Daje im sa raznih strana i održava ih u životu i obskrbljuje, i oblači, i hrani, i čuva, i upuće na pravi put, i pomaže im da oni budu oni koji će u ime Allah pomagati druge, i tako dalje, i tako dalje. Zašto? Pa zato što je Allah te bare pekara uputio ljude u kojima ima hajra, da prepoznaju Allahove blagodati, Allahu dobrotu prema njima, pa da uzvrate Allah te bare sa ljubavlju i odanošću i pokornošću gospodaru svih svjetova, gospodaru svih svjetova, azze, azze, <coughs> Zato cijena moja braćo, mi vidimo kako Allah te barek tada, dakle, čuva, čuva svoje robove. Brine se o, njima, štiti ih i tako dalje. Međutim, većina ljudi, većina ljudi prolazi poput slijepaca pored blagodate Allah te barek Većina ljudi se ne osvrće, niti ima toliko razuma čistog, da obrati pažnju na toliko mnoštvo i blagodati. Dakle, ne radi se o jednoj blagodati, niti o dvije blagodati, niti o deset, niti o sto, niti o hilje, o hiljadu, niti od milion. Pa da kaže čovjek, pa eto, jest to, ali ima i drugih. Ima još nešto drugo. Već je toliko Allah i blagodati da ne možeš I opet većina svijeta ne može da obrati pažnju i da vidite Allah veđer blagodati. Pa da zahvali svome, svome gospodaru Azza i da mu uzvrati sa ljubavlju prema njemu, jer će tada, ako to vidi, shvatit će da mu je Allah Đelešanu najveći dobročinitelj. A onaj ko ti je najveći dobročinitelj, takav se vraća voli. Takav se voli. Zašto dijete voli svoju majku? Zašto voli svoga oca? Zato što mu čini dobro. Nježan je prema njemu, ljubazan, vodi računa, brine se, gleda da ga nahrani, da ga očisti, čuva ga i tako dalje i tako dalje. Zašto brat zavoli brata? Pa zato što mu ovaj stalno čini dobročinstvo. Stalno gleda lijepu riječ da mu kaže, da mu učini dobro, da mu olakša, da mu pomogne. I to se javlja ljubav. Zašto nema među braćom ljubavi? Pa upravo zbog toga što nema dobročinstva. Tamo gdje ima dobročinstva, Allah daje ljubav. Tamo gdje nema dobročinstva, Allah je ukida. I zato je cijena moja braćo. Među mnogih i Allah te barek tada prekinuta veza. Zato što ljudi nisu uzvratili Allahu Đelešanu na dobročinstvo. Zato što ljudi nisu uzvratili Allahu te barek na njegovo azzavađan dobročinstvo. Molim Allaha da nas uči na koji razumiju ove stvari, koji ispravno ovo poimaju i shvataju, pa se trude da uzvrate Allahu te barek na njegovo dobročinstvo a on je onaj koji je najveći dobročinitelj prema svojim, prema svojim rodovima. Amin. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim danom. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. I ne samo cijena moje braćo što ljudi ne prihvataju i što ne obraćaju pažnju na blagodat Allah te baraka Naprotiv, umjesto da uzvrate sa, sa zahvalnošću i sa ibadetom Allahu Đelešanu i sa dobročinstvom prema Allahu te baraka i pokornošću, Većina svijeta uzvraća na blagodati Allahu Đelešanu i njegovo dobročinstvo nepokornošću i griješenjem prema svome gospodaru Azzawajal. Pa čine ono što mrzi Allah te barek i ne rade ono što voli Allah Đelešanu. Pa tako srde svoga gospodara Azevađel. I tako ga ezijet čini. Ali Allah te barak kao što kaže Resul sallallahu alaihi wasallam, on je onaj koji najviše sabori na uznemiravanju od strane, od strane ljudi. Allah najviše sabori. Kao što je došlo u hadisu koga zabilježio, Imam Buhari, rahmetullahi alaihi, da kaže Rasul sallallahu alaihi, alaihi wasallam ma ahadun asbara ala ada sami'ahu min Allahi innahum yaj'aluna lahu alwalad wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim kaže nema ni jednog ili nema niko ko više saburi na uznemiravanju koje čuje od Allaha te barek ta'ala. Kaže, oni mu pripisuju Dijete. Oni mu pripisuju dijete, a kaže on ih obskrbljuje i prašta im. On ih obskrbljuje i prašta im. To jeste, čeka ih, ostavlja ih vremena da se, da pokaju i prašta onima koji se, koji se radi toga, radi toga pokaju. I Allah te barek tada cijena moje braće. Ne postupa kao što ljudi postupaju prema njemu on azavađel ne uskraćuje ljudima ili ne prekida im onu dobrotu od sebe i mogućnost mogućnost da se poprave i pokaju kao što to ljudi učine kada ti učini dobro nisi mu uzvratio a kamo li još da mu učiniš neki jezijet on te automatski prekine ono dobročinstvo koje ti je činio i ne samo to, već gleda da ti uzvrati na ono što si ti njemu od šera učinio da ti on da on uzvrati na sličan način. Međutim, Allah te barek ne čini tako sa svojim, sa svojim Pa nakon što su mu došli sa maasijetom i nepokornošću, a i sa griješenjem, da im uzvrati time da više im ne prašta, da im ne daje mogućnost za teobu i tako dalje, tako dalje. naprotiv, Allah te baraka i dalje, znači blag je prema njima. Neće da ih odmah kazni za ono što pogriješe, već im ostavlja vremena, pruža i mogućnosti da se čovjek popravi. Nekome pruži godinu dana, nekome dvije, nekome deset, neki ima četrdeset godina, kao što je bio slučaj sa čovjekom u Beno Israil, koji je četrdeset godina bio nepokoran Allahu te barek i zbog čega je na kraju Allah Đelešanu obustavio kišu Beno Israilu, pa kada su doveli, Allah te bara ta'ala objavio Musa alaih salatu da među njima ima jedan koji je 40 godina nepokoran Allahu Đelešanu i čekao ga Allah Đelešan da se pokaje. Pa kada je došao Musa alaihi salatu wasalam i objavio to svijetu, ovaj se našao u čudu među njima i shvatio je da je on taj razlog. I shvatio je da ga Allah Đelešanu u 40 godina nije otkrio da znaju da je on taj nepokorni. Pa je tražio Musa reći da to samo Allah žešanu, Allah moj, kaži mi je ko je. A ovaj su među vremenom, kad je to shvatio, popeo Allah te Pa mu kaže Allah žešanu, o Musa, ja ga nisam otkrio 40 godina dok mi je bio nepokoran. Zar da ga otkrijem sada kada mi se, kada mi se popeo? Te milost Allaha te Zato Allah Đelešanu cijena moje vraća. Povećava onima koji, koji povećavaju svoju pokornost Allahu Đelešanu. Oni koji zahvaljuju svome gospodaru Allah Đelešanu njima, povećava svoje blagodati i dodaje im još više. A oni koji uzvrate Allahu Đelešanu sa nepokornošću i sa kufrom i širkom, Allah te barak vatale zaprijetio Zato molim Allaha Đelešanu da nas učini oni koji će se dobro pozabaviti razmišljanjem o blagodatima Allaha te barak o njegovom dobročinstvu azzawađal, pa će uzvratiti svome gospodaru te Tebara ta'ala na način zahvaljujući njemu azzawađal, čineći i badet njemu Tebara ta'ala i tražeći od njega oprost za ono što, što, što su propustili u vremenu koje je iza njih. Zato cijenjena moje braćo, ja Allah uzvješeno modim da nas učini od onih koji će biti preteče drugima, koji će najbolje ovo shvatiti, razumjeti i po tome raditi i biti najljepši primjer drugima. Jer doista samo na ovakav način čovjek može da poveća svoju ljubav prema svome gospodaru Azzawajal. A kada se pojavi ljubav u srcu prema Allahu zasigurno djela neće izostati. Djela neće izostati, braći. Ali kada nema, kada nema ljubavi ili je ona svedena na neki, minimum, onda djela su takva kakva su. Čovjek nije u da dođe na, na namaz, Čovjek nije u stanju ni kući da klanja namaz. Čovjek umjesto da čita Allahovu knjigu, on će čitati nešto drugo. Umjesto da čita sunet poslanika, i on će buriti u televiziju, on će čitati razno razna čuda po internetima i tako dalje i tako dalje. Zašto? Pa zato što je njegova ljubav zavezana za nešto drugo. A ljubav vjernika zavezana za Allaha te baraka ta'ala i ono što voli Allah zemlješanu. www.paltalk.com Soba put vjernika يا صحب ما لي غيركم يا رفعتي دنيا ودين ولكم صدقت مودتي وبكم ملود واستعين يا صحب ما لي غيركم يا رفعتي دنيا ولي حتما سند Zato molim Allah te baraka da nas učini od onih koji su iskreni prema njemu od onih koji slijede njegovu uputu i njegova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Molim Allaha Đelešanuhu da nas učini oni čija će ljubav prema njemu uzvišenom u svakom narednom danu biti sve veća i jača. Molim Allah te baraka da mi budemo u onoj skupini o kojoj je uzvišen je rekao omiren nasi من يتخذ من دون الله أندادا يحب يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله doista Ima ljudi koji uzimaju druga božanstva, ima Allaha Đelešanuhu i vole ih kao što se Allah voli. Ali oni koji vjeruju, oni još više Allah voli. Molim Allah uzvišenog da nas učine tove skupine. Od onih koji će pokazati da oni, Odnosno da smo mi ti koji više volimo Allaha te barek i to pokazujemo na svakom koraku od onih koji vode druga božanstva. A doista je čudo kako neki ljudi, neka, neka božanstva koja su uzeli sebi za božanstvo i Allah kako ih vole kako su im Zato trebamo da smo ljubomorni. Trebamo da smo ljubomorni i da Allahu te barek posvetimo upravo ono što on azevađal zaslužuje. Molim Allah te barek da nas pomogne na istini, da nas učvrsti na da s nama pomogne svoju vjeru, molim ga uzvišeno da pomogne i muslimane širom svijeta, da pomogne džihad i muđahide, molim Allaha Đelešanuhu da nam poprosti svaki naš grijeh, svaku našu manjkavost, da otkloni od nas svaki nedostatak i svaku mahanu da nam pokrije. Molim ga te baraka da nam na dunjaluku na dunjaluku podari lijep završetak, a da nam u sudnjem danu oprosti svaki grijeh i da nas sačuva Amin. عيشة الذوب الحزين يا رب ألف بيننا لنكن بظلك أجمعين <laughs> Ne boje reći riječi istine dok drugi mudruju, a umet krvari. www.poltalk.com Soba vjernika Posjetite naše web stranice www.paltalksobaputvjernika.blogspot.com www.stazomislama.com i www.spasenaskupina.com. Ehlen wa sahlen.